بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وانتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد آساهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل سيجعل له الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدا وكم هلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا صدق الله العلي العظيم हाणे आयतूं आहिनि पढ़ियूंसीं अठासी नंबर आयत खां वठी अठानवे आयत ताईं यारहं आयतूं आहिनि हाणे शुरू में हज़रत ज़खरिया ऐं पंहिंजे हज़रत यहया आल हज़रत मरियम ऐं हज़रत ईसा आल जो ज़िक्र आयो हज़रत ईसा आल खे माण्हुनि पुट चयो त अलाह जो पुटु आहे पोइ हाणे समुझ सभु कंहिंजी पंहिंजी आहे जहिड़े नमूने सां अलाह ताला पैदा कयो जहिड़े नमूने सां पैदा कयोसीं हिकिड़ो ॼण इहो आहे इन ई साल मसल आदम मिसाल आदम वांगुरु खलकियो वियो आहे पर हाणे हुजे चऊं त असां ख़ाल त ख़ज़र रहमान वलद आहे अलाह सां रहमान जेको आहे सो पुटु करे वरितो आहे हिकिड़े माण्हूअ खे घणेई पुट माण्हुनि पैदा कया अलाह ताला जा फलाणो पुटु आहे फलाणो पुटु आहे फलाणो पुटु आहे तौरात सां भरियो पियो आहे झील भरियो पियो आहे पुटनि सां अलाज अला जे पर चवंदो सन्स अहमद दीदा चयो त sons are like tons tons टननि में लॻा पिया आहिनि पंहिंजो सन्स लख जे तुम शइ आहिनि इद आहे अला तालमाए त यार तमामु वॾी ॻाल्हि चए थो बेशक आंदी अथव ॻाल्हि तमामु ॻरी इद आहे तकाज समाव इहो त फतर न महीनो या अहिड़ी ॻाल्हि कई अथव जो ॼण आसमान फाटी पए फाटी पए हुन आसमान इहो त फतर न वेझो आहे त फाटी पए फतर न महीनो उहा तन शकुल अर्द ऐं चीरजी वञे हुन धरती अहिड़ी ॻाल्हि त कयो उहो तखर जीबालो हद आहे ऐं जबल जेके आहिनि से भोर भोर थी वञनि हूंदा अहिड़ी ॻाल्हि त करियो मतिलबु अलाह ताला खे पुटु आहे या वॾी ॻाल्हि आहे मतिलबु जेकी ॿिए हंधु फरमायो अला ताल फ़र्मायो त अहिड़ी नंढे वात वञा अहिड़ी वॾी ॻाल्हि कई अथव अहिड़ी ॻाल्हि मतिलबु त अलाह ताला खे पुटनि जी कहिड़ी ज़रूरत आहे कहिड़ी हाज़त आहे छो जो पुटनि जी हाज़त उनखे आहे ज़रूरत आहे जेको फ़ानी आहे ख़तमु थियण वारो आहे चवंदो आहे ख़तमु थींदुसि मुंहिंजो पुटु संभालींदो ऐं ज़ईफ़ थींदुसि हीणो थींदुसि पोड़ो थींदुसि त हीउ संभालींदो मुंहिंजो पुटु ऐं हू चवंदा न इहा पुटु आहे अलाह ताला जो हाणे इहा कहिड़ी वॾी ॻाल्हि वॾी केॾी वॾी ॻाल्हि आहे जेका हिननि चई आहे त ख़रुल जिबाल हद आसमान टुटी पए ज़मीन हूंद फाटी पए ऐं जबल हूंद भोर भोर थी वञनि अहिड़ी तव्हां ॻाल्हि कई आहे अंदाउल रहमान वलद आहे इहो जो चवनि था त अलाह ताला पंहिंजो पुटु वरितो आहे पुटड़ो पुटु कयो आहे पंहिंजे कंहिंखे कंहिंखे ममा यम बगील रहमान इहो नथो जुगाए नथो सुहें अलाह ताला खे रहमान खे हिन सूरत में रहमान अलाह ताला जो नालो घणा दफ़ा आयो आहे रहमान जे नाले सां रहमान वफ़ा पंजासी आयत में आऊं ॾिसां पियो हिन पेज ते छा सतासी आयत में ॾिसां पियो पेज ते हिन ई साॻे पेज ते अठासी नंबर आयत में हिन साॻे पेज ते ॿियानवे आयत में साॻे पे ते रहमान रहमान रहमान अलाह ताला जो नालो रहमान रहम करण वारो ऐं हीअ सॼी सूरत रहमत जी आहे रहमत जो लफ़्ज़ बार बार हिन में सूरत में अचे थो अहिड़ी ॻाल्हियूं ज़हन में रखणु जहिड़ियूं आहिनि हमायम बगील रहमान ऐं नथो सुहे नथो जुगाए रहमान खे जो पंहिंजो को पुटु वठे पुटु करे कंहिंखे जो पुटु ॼणे या छा जेकी धरती में आसमान में ज़मीन में जेकी कुझु आहे सो अलाह ताला वटि बानो थी अचे थो हाणे वरी बि रहमान जो लफ़्ज़ इस्तेमालु थियो इन ई सिगड़ी सुफ़े ते पंज दफ़ा ॾिसूं पियो हर शइ जी गणप करे छॾी अथसि यकीन لقد अहसा हुम शुमार कयो अथसि अहसा कयो अथसि अध हुम अध गणप कई अथसि पूरी गणप जहिड़ी हो कुल होम सभई हुनमां जेके आहिनि आती योमल क़ियामत फर्दा उहे ईंदा उन वटि अलाह ताला वटि क़यामत जे ॾींहं ते फर्द फर्द थी हिकिड़ो हिकिड़ो थी अकेला अकेला थी ईंदा हाणे उहो पंजासी पंजानवे आयत में फरमाईं त अकेला अकेला थी ईंदा ऐं इन खां अॻु में पंहिंजो कहिड़ी असी नंबर आयत हुई उन मां बि फरमाईं त अकेला अकेला थी ईंदा मतिलबु सभु को पंहिंजो हिसाबु पंहिंजो पाण ॾींदो ला तज़रो वाज़ु रतनि विसरो ओखरा ॿियो को बि कंहिंजो ॿारु न खणंदो न को पीउ खणे पुट जो न को पुटु खणे पीउ जो न को माउ खणे धीउ जी न को माउ खणे पुट जो को बि कंहिंजो ॿारु नथो खणे चवंदो सभु को पंहिंजो ॿारु पाण खणंदो पर पोइ शिफ़ात थींदी अलहमदिल्ला शिफ़ातुनि जी ॻाल्हि आहे पर उहो शिफ़ात बि उन्हनि जी थींदो जेको शिफ़ाती लाइक़ु हूंदो शिफ़ात जहिड़ो हूंदो जंहिंजी जी इजाज़त अलाह ताला ॾींदो परमिशन ॾींदो पंहिंजो इन लज़ीन आ मनू आहे इन खां पोइ फरमाई इन लज़ीन आ आमनु अमिल सवालियात जिन माण्हुनि ईमान आंदो ऐं अमल सवाल कया सज अल उन उनखे रहमान भाईंदो वुद वदूद अलाह ताला वदूद आहे दाऊद नालो इन मज़ा निकितो आहे वुद बुत जो नालो जेको सूरत नूह इस्लाम जी सूरत मंझि वु ऐं स्वाउ ऐं यूस ऐं यूक ऐं नसरा बुतनि जा नाला पर उहो बुत अलाह ताला जे नाले ते ठाहियूं मतिलबु त पोयां त जीअं अलाह ताला आहे मुहबत करण वारो कीअं बुत असांजो जेको आहे मुहबत जो देवता आहे हाणे देवता खां अलाह ताला पनाह में रखे परे करे तुंहिंजो अलाह ताला वुद आहे हुनखे भाईंदो उनखे अलाह ताला वुदूद आहे सुभाईंदो जेको अमल साले कंदो ऐं ईमान जंहिंजो हूंदो फ़ैन मां इहो बि लिसान हिकु पोइ हाणे अलाह ताला फरमाए थो त इहो क़ुर जेको असां लाथो आहे तुंहिंजे ज़बान ते आसान करे लाथो अथऊं असां अहिड़े नमूने सां जो तोखे यादि बि थिए ऐं ॿियनि खे बि यादि थिए तुबर बशिर बिहिल मुतक़ीन ऐं हिन सां जीअं मुतक़िन खे ख़ुशि मिले तकवा ख़वा परहेज़गार वारनि खे हिन क़ुर सां ख़ुश मिले तुंज़िर बि क़ौम लुद्दा ऐं वॉर्निंग मिले हुन क़ौम खे जेके झगड़ालू आहिनि जेके अलाह ताला जे कमनि में झगड़ो ख़सीम ख़सम करे बीठा आहिनि हर ॻाल्हि ते झगड़ो मुजादिलो जुदादिल जादिल कयो वेठा आहिनि लुद्दा खेठा आहिनि वम हल नम करन ऐं केतिरा असां हलाकु कया हिन खां अॻु में करन जा करनि जुगनि जा जुग जीअं सिंधी में चइबो आहे जुगनि जा जुग असां तबाह कया बर्बादु कया ख़तमु कयासीं कम लख न कयासीं क़बल हुउमि हिननि खां अॻु में यानी की खां अॻु में जेके हींअर पंहिंजो रसूल जे ज़माने में मुजादिलो कयो वेठा आहिनि रसूल पाक इस्लासम सां या ई जेके हिन असांजे ज़माने जूं जेके क़ौमूं आहिनि जेके अलाह जे दीन सां अलाह जे इस्लाम सां अलाह जे क़ुर सां झगड़ो लाहे वेठा आहिनि अमेरिका हिन में अॻु जेको आहे मथुल कुफ़ुर वारनि जो इमाम आहे उन खां पोइ पोयां जेके आहिनि से इंग्लैंड वारा ऐं फ्रांस वारा हीअ जेके आहिनि पोयां पोयां उन्हनि जी आहे ॿई क़ौमूं ऐं हुन खां पोइ असांजा पंहिंजा साथी जेके मुस्लमान जेके सदाईंदा पाण ई पाण खे उहे बि हिन सां गॾु शामिलु जो कुफर खे मथे करण जे लाइ ऐं पंहिंजो मुस्लमाननि खे ज़लील ख़्वार करण जे लाइ अॻियां अॻियां उन्हनि जी पंहिंजो इमामत कनि था उन्हनि जी अॻुवाणी कनि था वन तुंज़र बि हुननि खे वार्निंग ॾियणु थो हीउ क़ुर शरीफ़ जेको आहे झगड़ालू क़ौम खे कम लखनऊ लखन करन केतिरा युग असां हिनखां अॻु में नासु कया केतिरियूं क़ौमूं केतिरा नसल केतिरा पंहिंजा जनरेशन असां ख़तमु कया हल तुहिसु मिन अहदिन छा को पसी थो उन्हनि मज़ा कोस अहसासु थे थो को उन्हनि जो त को आहे को तोखे सुझे थो को त उन्हनि मज़ा को आहे जेके हलाक कयासीं अखा क़ौमूं हुननि मज़ा को आहे अञा हलु तुहिसु मिन हुम मिन अहदिन औ तस्म लहम रिक्ज़ा या को ॿुधी थो हुननि जो को भुणको जेके गुज़री विया हलिया हाणे वञी थो मोहन जे दड़े में त को भुणको ॿुधी थो हुननि जो जेके ख़तमु थी विया हलिया मुंम मुं बं बु करे तोसां ॻाल्हाईंदा हुजनि न केरु कोन थो ॻाल्हाए कंहिं केरु बि ॾिसण में कोन थो अचे रुॻो हुननि जा लाश जेके लधा अथऊं उहे हुन म्यूज़ियम में हुननि जी तस्वीर पई आहे लाश भला कहिड़ा ज़रूरु पूरे छॾिया हूंदा कहिड़ा कया हूंदा ख़बर न आहे किथे आहिनि हर जिते बि मोहन जो दड़ो ॾिसो पंहिंजो हू जो दड़ो ॾिसो ख़तमु थी वियो हाणे त उहो पंहिंजे पनाहगीरनि कब्ज़ो करे वरितो क़बरस्तान जेको आहे सॼो ख़तमु थी वियो हलियो ऐं पंहिंजो <clears throat> अहिड़ी क़िस्म जूं ॻाल्हियूं ॿियनि हंधि बाबिलोन बेबिलोन जो शहर हुयो या ॿियनि ॿियनि हंधनि ते जेके मदा आहिनि अल इस्लाम जा मदा आहिनि मुंहिंजो उन उन जे इलाइक़े में या सिधो में घुमोर जा इलाइक़ा जेके अलाह ताला जिन जो ज़िक्र करे थो कराची में या फिराउन जा जेके आहिनि से कहिड़े नमूने सां बर्बादु थिया हुन जेको बुणको ॿुधो था हिकु क़िस्म जी हीअ सूरत हीअ जेका पुॼाणी ते पहुती आहे अहमदल्ला हीअ अठानवे आयतूं हुयूं हिन सूरत में ऐं शुरू हितां थी पंहिंजो नबीन अलाम जो ज़िक्र आयो हुन में अठवंजाहु आयतूं पहिरियूं हुन खां पोइ चालीह आयतूं जेके आहिनि से वाइज़ ऐं नसीहत जूं जंहिंजो तालुक़ु रसूल पाक सां सम्झे ज़माने जे माण्हुनि सां जेके क़ुशीन जेके मुजाज़ा थिए कया जेके तकरार थिए कया जेके नथी मञाऊं ॻाल्हियूं उन्हनि जे सुवालनि जा जवाब उन्हनि जे एतिराज़नि जा जवाबु हुन जूं ॻाल्हियूं आयूं ऐं हुन खां पोइ जनत ऐं जहनम हुननि जो ज़िक्र आयो त कहिड़े नमूने सां जनतुनि में माण्हू पंहिंजो आराम सां मुहबत सां पंहिंजो अलाह ताला जे वध ऐं मुहबत जे हेठि रहंदा ऐं जहनम वारा जेके आहिनि से कहिड़े नमूने सां ख़्वार ऐं ख़राबु थींदा जहनम ऐं हिते लफ़्ज़ जेके आहिनि से तमामु तेज़ त सभु को जेको जेके बि को ॼणियो आहे जेको निपायो जेको वॾो थियो आहे उहो जेको आहे सो जहनम जे चौगिर्द जेको गिरदा गिर्द पंहिंजे ॾिठो वेंदो पंहिंजो उनखे कयो वेंदो ऐं जहनम खे ॾिसंदा जहनम जे अॻियां पेश कया वेंदा पोइ जेके अलाह ताला जिन खे बचाईंदो उनखे उन पासे बचाईंदो जनत ॾांहुं मोकिलींदो ऐं जिन खे जहन में उछलणो हूंदो उछले सल उहो उनखे उन जहन में उछलींदो अहिड़े नमूने सां हिते ई ॻाल्हियूं थियूं ऐं वरी ख़ुशूसनि ॻाल्हि वरी पोइ हिते मोटी आई त पंहिंजो पुटु जेके करे था मञनि अलाह ताला जे हज़रत ईसा आल इस्लाम खे या ॿिया जेके आहिनि फलाणा ला अथई मना अथई उज़ा धीअरूं था कनि या ॿिया जेके आहिनि से पुट घणा ठाहिया अथऊं अलाह ताला जा पोइ उहो सभई जेका ॻाल्हि ई हिकिड़ी वॾी आहे जेका रदि आहे ॻाल्हि जंहिं सां अहिड़ी ॻाल्हि आहे जंहिं सां जबल हंधि फाटी पवनि आसमान टुटी पवनि ज़मीन हंधि पुर्ज़ा पुर्ज़ा थी वञे हली मतिलबु त अहिड़े क़िस्म जो जबल हंधि पुरज़ा